macca simore sappo e jeegom farisee en ɓe e saddusa en ɓe ngari ƴewtindade mo naamnimo yo hollirɗumen kaawisa giwɗo dow asaman o jaabiɓe e ɗiɗo konnguli so on jii asaman ina wojji saanga mutal naange mbiyaton ko welat so on pini subaka law on jii asaman ina woni boɗejo niɓɓo mbiyaton ko toɓat oɗon mbaawi faamde mbaadi asaman te on mbaawa faamde maale oɗo jamanu yonta bonɗo jam fiiɗo allah o nana yiilo kaawisa kono woorti kaawisa yunusa o o heɓata hay gooto goɗɗo caggal ɗum o woppi ɓe o yehi almuɓe ɓe tacci kettoyngal to ŋoral ndeke koko jejjiti naworde mburu o wiiɓe ndeno to ɗe te nangate koye mon e lawir farisa en e saddusa en o almuɓe ɓe goni e wiyodirde e koye mumen o wiiri noon ko en gaddarani mburu o andi ko ɓe kalata ko o wiiɓe ko waɗi oɗon mbiyodira e koye mon ko sabu on gaddorani mburu mbirumi noon koni ko onon pamɗi hoolare beele ha joni on paamani taw beele on ciftorani looci joyi mburu ɗi taƴannoomi worɓe ujunnaaje njoyoɗi e ceŋgele taƴatine keddinooɗe ɗe ndenndino ɗon ɗe mbele on ciftoraani kadi looci jeeɗiɗi mburu ɗi taƴannoomi worɓe ujunnaaje nayo ɗi e ceŋgele taƴatine keddinooɗe ɗe ndenndino ɗon ɗe holi ko waɗi on paamaani wonaa haala mburu kaalananmi on mbiimi on ko yo on ndeeno lawir farisa en e saddusa en o e on sahaa almuɓɓe ɓee paami o wiyaano ɗumen yo ndeeno lawir pewnirteeɗo mburu o o wino ɗumen e ɗiin konnguli ko yo ndeeno ko farisa'en e sadusa'en njannginta ko ndeen o yettiima diwan césare mbo filip o naamni almuɓɓe makko ɓe ɗum ɗo e wiide yimɓe ɓe holi ko ɓii neɗɗo o woni ɓe njaabi ɓe mbi woni heen ina mbiya ka yaya baptisowo ɓeya mbiya ka elias ɓeye kadi mbiye ka yeremi walla gooto e annabaaɓe ɓe o wiiɓe onon ne e wiide mon holimin simon piyerre jaabi wii ko aan woni almasihu ɓii allah guurɗo o e nder ɗum yeesu wiimo malu woodanima aan simon ɓi yunus ngati wona tew ƴiƴam feññinan ma ɗum feññinan ma ɗum ko babam gonɗo dow asaman o min ne moɗo wima ka piyerre te koye dow nden hayre mahatmi dentalam gonɗinɓe ngal hay laakara ala ko jogori wawde e mayre mami totte coktirɗe laamu asaman kala ko piɓɗa e dow leydi fiɓete dow asaman kala ko piɓtuɗa e dow leydi fiɓtete dow asaman caggal ɗum o yamiri almuɓe makko ɓe yamirore tinde woto kalan hay goto ko kanko woni almasihu o doggude on saaha o fuɗɗi hollude almuɓe makko ɓe alay sago o yaha yerusalem hohoɓe ɓe e ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe jarnamo mette no feewi o ware o wurta ñande ñalawma tataɓiijo o oh. e nder ɗum piyerre deyimbo woni e furade mbo wii ceerno yo allah hettu heen ɗum heɓatama o yecciti o wi piyerre woɗɗomi ɗon an seytane o ka fergitere lawolam gati mijoji ma giwani to allah giwi koto yimɓe caggal ɗum o wi almuɓe makko ɓe kala jiɗɗo rewde am yo nattu miijaade hoore mum wakkoo feŋirde mum rewa e am ngati kala jiɗɗo fandinde wonki mum waasatki kono kala baasɗo ki sababunde am hisnatki holi ko heɓde aduna o fof no wooruno nafata neɗɗo so tawi waasi wonki mum mbele ma woodu ko neɗɗo waawi tottude ngam sottude wonki mum ngati maaɓi neɗɗo o ardu e malaykaaji mum e nder darja baaba mum ñande heen ma o yoɓ gooto fof ko foti e golle mum ɓe gonga mboɗo wiya on huunde e wonɓe ɗo ɓe meeɗata maayde tawa yiyaani garal ɓii neɗɗo o e nder laamu mum